50. pitanje Kako da žena obilazi svoju rodbinu, dajđe tetke, sestru, ako se tu nalaze osobe koje joj nisu mahrem, tetić, zet, dajđić i tako dalje? Kako postupiti, a da se ne raskidaju rodbinske veze? Allah vas nagradio. Čuvanje rodbinske veze to je obavezno. Sestra koji je multazima, koju čuva Allahov vjera, Allah je nagradio nikad nađi neki vrema, kad nema ti ljudi da odali od miješanja. I nek uči za njih kako njezin princip, kad dođi, da ona ne recimo rukuju sa, sa, sa, sa strani muškarac, da priča, ne znam kakav, takav, razumijeti, mora da, da koliko ona jaka da objasnja za ali mora da čuva rodbinijskih veza, Iako ne može da toliko razumijeti da, da, da, da njezin princip da ubijedi sve, kad sjedi tako kulturno, ima nizin hijab i ne rukuje sa strane muškarac, ne priča a, a, a, ne lijepo razumijeti, uzbiljna znači kad budi toliko strani ljudi razumijeti, to je ni smita razumijeti. Jer, jer je bitno da čuvamo rodbinski viza, jer koji prekine rodbinski viza, to je veliki grija. Pa hajdi, ja ću vam reći, fatakullaha mastatatum. Koliko vaš mogućnost, budite bogobojazni polako, kako smo isto, jako, kako sam, u početak sam radio sa mojoj rodbina, sa njima, prijetak, kad ulazim, kažem halalet, ja ne ruhujem sa strani e, žena. Oni smijavaju, nek smijavaju, oni nas znaju, razumijeti, ali poslije to kažem, mi znamo, dobro, gotovo. Kad budi doba namaz, halalet, ja idem na namaz sad, pa ja kažem, ilhamdulillah, idem na namaz, naučili da kad budi, a poslije oni su klanjali sa mnom. E, poslije toga, e, pokušao sam da budim daleko od koliko toliko razumijeti, na kraju ljudi imaju navika kad dođi ta sestra ili taj brat u to društvo, oni će prihvatati dvoj princip koliko ti jaka. Allah najbolji zna.